տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի այս թողարկմանը Արցախի հանրապետության նախագահի Սփյուռքի հարցերով խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանի հետ փորձելու ենք ամփոփել եւ ընդհանրացնել Արցախ-Սփյուռք հարաբերությունների ներկա ընթացքը, տեսլականը, ուղենիշները։ Բարև ձեզ Տիկին Սիմոնյան, շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կցանկանայինք ձեզ հետ միասին ամփոփելով հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի եթերաշրջանը, անդրադառնալ Արցախ-Սփյուռք հարաբերությունների նոր ձևաչափերին, ծրագրերին եւ հարաբերություններին, որոնք ձևավորվել են նոր իրողություններում։ Անձամբ դուք այս ընթացքում ինչ եք արձանագրել։ Շնորհակալ եմ Արցախի հանրային ռադիոյին եւ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարին հրավիրվելու եւ այս հնարավորությունը օգտագործելու զրուցելու Արցախ Սփյուռք հերթական մեր ծրագրերի Արցախ Սփյուռք կարևորագույն եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարաբերությունների մասին։ Կարծում եմ, այստեղ կարելի է նաեւ նշել ձեր հաղորդաշարի արկայությունը նույնպես խոսում է Արցախ Սփյուռք բարեկամական ջերմ ընկերային եւ նաեւ կարող եմ պետք է ասեմ գործ ընկերային փող գործ ընկերային հարաբերությունների մեկ հանգրվանն է խորհրդանշում։ Կարևոր է որ մենք բոլորս ընկալենք որ Սփյուռքը գործընկեր է հայրենիքին։ Այս դեպքում պետք է եկեք խոսենք Արցախի եւ Արցախի հանրապետության մասին։ Սփյուռքը, Սփյուռքի հայկական համայնքները եւ Սփյուռքի մարդկային հզոր կապիտալն ու ներուժը Արցախի լավագույն գործընկերները, լավագույն դեսպանները, լավագույն բանագնացներն են, որոնք կարող են աշխարհին պատմել իրականությունը, Արցախ աշխարհի, Արցախի պատմության, Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունների, այն անմարդկային եւ վանդալիզմի հասնող գործողություններին, որը կատարում է Տշնամի պետությունը մեր հայրենիքի, մեր պատմության, մեր արժեքների, մեր ազգի նկատմամբ, որը այսօր տեղի ունենում Արցախում եւ տեղի ունեցել 44 օրյա պատերազմի օրերին։ Մեր ընկալումների մեջ Սփյուռքը այսպես ասած միայն փոխանցողի կամ միայն արհայրենիքին տվողի դերում չէ։ Սփյուռքը հստակ իր դերը եւ նշանակություն ունի Արցախի կյանքում, Արցախայության կյանքում եւ դա նաեւ նշանավորվում է Սփյուռքահայ մարդկային ռեսուրսի, կապիտալի, Սփյուռքահայության Արցախի մասին ճշգրիտ տեղեկատվության, Արցախին տիրապետելու, Արցախի խնդիրների, այսպես ասած ներկա լինելու, Արցախով ապրելու իրենց կյանքի մասին։ Ես չեմ ճանաչում գետմի Սփյուռքահայ հայրենիքից դուրս ապրող հայ մարդու, որը տեղյակ չէ կամ առնվազն չի ցանկանում Երևանում տեղեկանալ Արցախում եւ Արցախահայի կյանքի մասին։ Այդ փոփոխությունների նորությունների թվում ես կառանձնացնեի այն հանգամանքը, ըստ որի Սփյուռքի հայ երիտասարդները, Սփյուռքահայ ներուժը ներգրավում է հայրենիքի շենացման գործում։ Նաեւ Արցախում կան Սփյուռքահայ երիտասարդներ, ովքեր իրենց մասնագիտական ներուժն են դնում Արցախի հետ պատերազմյան վերականգնման եւ շենացման գործում։ Այո, ճիշտ եք։ Ես արդեն նշեցի, որ Սփյուռքը նախ եւ առաջ մեզ համար դա մեծ մարդկային կապիտալն ու ռեսուրսն է։ Այսօր աշխարհում 21-րդ դարում մարդն է արժեք։ Մարդն է, որ ստեղծում է արժեքներ, եւ այդ արժեքները ծառայեցնում հանուն բարօրության, իշա հասարակության, իշա իր համայնքի, իշա իր երկրի եւ իր հայրենիքի։ Այնպես որ մենք պետք է այդ ընկալումով մոտենանք նաև Սփյուռքային, հայկական Սփյուռքի մեր ներուժին, ամեն մի անհատի դիտարկելով որպես արժեք, որը կարող է ստեղծել լրացուցիչ դրական արժեք ի բարօրություն իր հայրենիքի, Հայաստան եւ Արցախ աշխարհի։ Եվ եթե այս տեսանկյունից ենք մենք սկսում մոտենալ մարդուն, մարդուն դնելով կենտրոնում իր ստեղծած արժեքով եւ բարիքով, եւ այդ արժեքը գնահատելով ու կարեւորելով ստեղծում ենք մեկ այլ նոր արժեք տվյալ դեպքում հայրենիքում, որը կարող է լինել մարդկային մտավոր ռեսուրսը, մարդու ֆիզիկական ռեսուրսը, ներուժը, մարդու մարդկային կապերը, կապիտալը, իր մարդկային կապերով, որ կարող է բացել դռներ իր համայնքի, իր աշխարհի, իր հասարակության արժև։ Եվ այդպիսի մարդիկ ու անհատներ մեր ազգում շատ են, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ Սփյուռքում, եւ Սփյուռքում մենք կարող ենք այդպիսի մարդկանցով հզորացնել մեր հայրենիքը, իրենց ներուժը ծառայեցնելով մեր երկրին։ Այո, Արցախում այսօր կան երիտասարդներ, սփյուռքահայեր, որոնք ապրում են, արարում են Արցախում, աշխատում են նաեւ Արցախի կառավարությունում, ծառայում են իրենց հայրենիքին այդ ձևով։ Պետք է մեկ օրինակի մասին պատմեմ, որը իմ պատկերացրած լավագույն օրինակներից մեկն է, որ վերջերս հայ բարեգործական ընդհանուր միության մի շարք երկրների, եթե չեմ սխալվում, եվրոպական երկրների հայ երիտասարդներ, բարեգործական միության հայ երիտասարդներ այցելեցին Արցախի գյուղեր եւ սկսեցին թիրախավորված վերանորոգել արդեն ֆիզիկական իրենց ռեսուրսը եւ ժամանակը դնելով, օգնել եւ աջակցել տվյալ գյուղերում ապրող մեր բնակչությանը եւ աջակցել նրանց օրինակ բնակարանային վերանորոգման հարցերին որպես ֆիզիկական ուժ եւ այստեղ նաեւ իրենք այս առաջում հատեցին ինչ որ ձևով հայրենիքին զոհվածների ընտանիքների հաշմանդամ դարսազների ընտանիքների այցելեցին ընտանիքներ գույքագրեցին վերանորոգեցին նրանց տները ծախսերը վերցնելով իրենց վրա մարդկային ռեսուրսը ուժը վերցնելով իրենց վրա գիտեք այսօր ամենաթանկը մարդու համար նաեւ ժամանակն է իրենք ժամանակ տրամադրեցին ծանրակաշ աշխատանք անելով վերանորոգելով իրենց հայրենակցի այս այս դեպքում զոհված ազատամարտիկի, հերոս ազատամարտիկի, վիրավոր դարձած մարդու պատերազմի արդյունքում տուժած մարդկանց տներն օրոքելով։ Սա շատ լավ օրինակ է եւ ես կարծում եմ սա պետք է վարակիչ լինի նաեւ մեր մյուս համայնքների, մյուս կազմակերպությունների, երիտասարդական կազմակերպությունների համար, գալու ֆիզիկապես լինելու Արցախում ժամանակ անցկացնելու Արցախցու հետ, շփվելու նրանց հետ, միևնույն ժամանակ ապրելու, ապրոմակցելու եւ աջակցելու։ Գիտեք, հաճախ մեզ թվում է, որ Սփյուռքը, եթե ասում են ենք Սփյուռքահայ, ուրեմն Սփյուռքահայը շատ հարուստ է եւ որևէ խնդիր չունի։ Հոգսեր չունեն, բայց մենք պետք է հասկանանք Սփյուռքահայերն էլ հայեր են, մարդիկ են իրենց ապրոստով, իրենց հոգսերով, իրենց աշխատանքային խնդիրներով, իրենց երկրներում տեղ ունեցող խնդիրներով, տնտեսական ճգնաժամերով, քաղաքական ճգնաժամերով եւ այս մարդիկ էլ իհարկե ունեն խնդիրներ։ Համայնքները նույնպես ունեն ծախսեր խնդիրներ, որոնք պետք է համայնքային միջոցներով հոգան։ Մենք այսպես ասած մյուս կողմը չենք տեսնում, չենք նկատում, բայց նաև պետք է վերջապես ընկալենք դա եւ շնորհակալ լինենք այսօր այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց ֆիզիկական ժամանակը, իրենց ժամը, օրը, առօրյան տրամադրում են, նվիրում են Արցախին բարոյապես, հոգեպես, մտավոր, թե ֆիզիկապես։ Տիկին Սիմոնյան, ձեր փորձից եւ ձեր տեսանկյունից կցանկանայինք նաեւ անդրադառնալ հետպատերազմյան իրողություններին Սփյուռքում։ Ինչպիսի տրամադրություններ ու տրամադրվածություն եք արձանագրել Սփյուռքում ձեր շրջայցերի ընթացքում։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ Հայաստանում, Արցախում, թե Սփյուռքի ցանկացած համայնքում կամ երկրում, ես այսպես եմ սա բնութագրում, սա համ համահայկական հարված էր, համահայկական շոկ էր, յետպատերազմյան շոկ, եւ մենք կարծում եմ, որ արդեն անցնում ենք այդ շոկի միջով, դուրս են գալիս այդ շոկից։ Լավագույն տարբերակը, որ իմ խորտն է եղել բոլոր-բոլոր յետպատերազմա տրավման ապրող հայությանը, իսկ դա բոլորս ենք այդպեսին, մեկս ցույց ենք տալիս դա մյուսը, այսպես ասած, իր ներքին աշխարհում է դա ապրում, բայց լավագույն բուժումը Արցախ գալն է։ Արցախսու հետ շփվելն է, Արցախում օր անցկացնելն է։ Պարզ Արցախսու, շարքային Արցախսու, գյուղում ապրող Արցախսու հետ առօրյա եւ օր անցկացնելն է եւ նրանց հետ զրուցելն է։ Հավատացեք, բուժվում եք տեղում անմիջապես եւ հասկանում եք, որ ոչինչ եւ ամեն ինչ կորած չէ եւ այն Արցախցին, որն ապրում է Արցախի հողում, եւ արարում է Արցախում, տուն է կառուցում, ջերմոց է կառուցում, այգի է տնկում։ Իսկ կան այդպիսի արցախցիներ, ու շատ են այդպիսի արցախցիները, որոնք իրենց եկամուտն են վաստակում, իրենց արդար քրտինքով Արցախի հողում, այդ մարդիկ են հենց Արցախի ապագան եւ այդ մարդիկ են մեզ բոլորիս դաս տալիս, որ Արցախն ապրում է եւ պետք չէ հուսահատվել, որտեղ երբ որ այդ մարդկանց հետ խոսում եք, իրենք հուսահատված չեն։ Թվում է որ առաջի հուսահատողը հենց իրենք պիտի լինեն, բայց ոչ Պարզվում է ով Արցախում ապրում է հուսահատված չէ, Արցախից դուրս ապրողները կարծես թե մի քիչ ավելի շատ են հուսահատված։ Դրա համար խորհուրդս, հորդորս, կոչս ու խնդրանքս է բոլոր բոլորին գալ Արցախ, այցելել Արցախ, շփվել մարդկանց հետ եւ տեղում կհասկանաք ձեր մտքում եւ ձեր հոգու խորքում, թե հարցերն ունեն լուծում եւ լուծումները շատ པարզ են։ Արցախում պետք է ապրեն ու ապրում են հայեր։ Վերջերս այցելեցիք նաև Հարավային Ամերիկայի երկրներ, հանդիպումներ ունեցաք տեղի հայ համայնքների հետ, ինչ արձանագրեցիք անձամբ այնտեղ եւ գաղափարական տեսանկյունից եւ համակարգային, ինչ նորություններով վերադարձաք այնտեղից եւ ինչը ձեզ ոգեշնչեց այնտեղ հանդիպումների ընթացքում։ Այո, վերջերս առիթ ունեցա պաշտոնապես գործ ուղղվելու եւ աշխատանքային այց ունենալու Հարավային Ամերիկայի 3 հայկական համայնքներ, Բրազիլիայի հայամայնք, Ուգվայի հայամայնք եւ Արգենտինայի հայամայնք։ Գիտեք, հերավորությունը Հայաստանից միջև Հարավային Ամերիկա, Արենիքից միջև Բուենոս Այրես կամ Մոնտեվիդեո կամ Սան Պաուլո հազարավոր, տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր են։ Բայց ի զարմանս ինձ ես տեսա կիլոմետրերը հերավորությունը ջարդած ու փշրած մտկով, հոգով, սրտով հայրենիքում ապրող, հայրենիքի շնչող, հայրենիքի հոդարդ ու ցավով ապրող մարդկանց, որոնք շատ լավ տեղյակ էին ներ հայկական, ներ հայաստանյան, ներ արցախյան խնդիրներին, անց ու դարձին եւ ունեին բազում, բազում հարցեր։ Ես իհարկե փորձեցի հարցերի մի մասը փարատել, պատասխաններ գտնել եւ իհարկե կարող եմ ասել ոչ թե ստացվեց մոնոլոգ եւ ես միայնակ խոսում էի, այլ ընդհակառակը։ Շատ արդյունավետ, շատ առողջ երկխոսություն եւ քննարկում տեղ ունեցավ բոլոր համայնքներում։ Համայնքները բավականին առողջ են եւ առողջ դատողությամբ կարողանում են քննարկումներ կազմակերպել հերու հույզերից։ Պատերազմից հետո բոլորս հույզերի մեջ ենք, խիստ զգացմունքային ենք եւ զգացմունքները հաճախ մեզ խանգարում են սառը դատողություններով քննարկումներ անելու։ Պիտի ասեմ, որ մեզ հաջողվեց երեք համայնքներ շրջաններում առողջ քննարկումներ կազմակերպելու։ Եվ գիտեք, երբ որ ասում եմ Սփյուռքի մարդկային ներուժը կամ կապիտալը, իմ այցերի նաև բուն, այսպես ասած, մեխը նաև նա է, որ ես բացահայտեմ նոր մարդկանց, նոր մարդկային ներուժներ, նոր ցանց, որովհետև դու մեկ մարդու հետ ծանոթանալով քո արժեվ բացում է մի ամբողջ ցանց, այսպես ասած networking-ը, որ մենք կարողանում ենք գտնել միմյանց։ Հանդիպեցի մեծանուն դասախոսների, բժիշկների, որոնք հայտնի կայացած գործիչներ են իրենց երկրներում։ Ուրուգվայում հայտնի բժիշկներ ունենք, ունենք Արգենտինայում շատ հայտնի դասախոսներ, Ունենք Արգենտինայում նախկին պաշտոնյաներ բարձրագույն դատարանի, քաղաքական գործիչներ։ Ուրուգվայում առիթ ունեցա հանդիպելու երեք հայազգի պետական պաշտոնյաների հետ, Խոսե Լուիս Աթաջյանը, որը Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալն էր եւ մենք կարողացանք միասին քննարկել Արցախի առողջապահության համակարգի վերաբերող որոշ հարցեր, քննարկեցինք Ուրուգվայի եւ Արցախի միջև նոր համագործակցություն հիմնելու առողջապահության բլոկում, որ դիտեք առողջապահությունը նաեւ հումանիտար բլոկ է եւ այդտեղ դուրս է քաղաքականությունից ու մարդիկ կարող են միմյանց հետ համագործակցել այդ բլոկում եւ մենք առաջիկամ ունենալու ենք մեր հերթական այսպես ասած on-line ժողովը Արցախի առողջապահության նախարարի, Ուրուգվայի առողջապահության փոխնախարարի եւ իմ միջոցով եւ մենք այժմ գտնվում ենք այդ քննարկման փուլում, թե ինչու Ուրուգվայը կարող է աջակցել մեր առողջապահական համակարգին։ Հանդիպեցի Ուրուգվայ Արևելյան Հանրապետության խորհրդարանի падգամավոր Պետրո Ժիստունյանին, սենատոր, սենատի անդամ Լիլիա Սիամ Քեշիշյանին, որը եղել է նախկինում Ուրուգվայի туриզմի նախարար եւ բավականին լավ ծանոթ է Արցախին եւ Հայաստանին։ Եվ միասին քննարկեցինք նաեւ Արցախի քաղաքական իրավիճակը, նոր քաղաքական իրադարձությունները մեր արժև ծառացած այսպես ասած խնդիրները կարևորեցինք եւս մեկ անգամ Արցախի Արցախայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը եւ այդ թեման բոլոր ամբիոններից բարձրացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորեցինք որ առաջիկամ նաեւ արտգործնախարարության հետ միասին падգամավորները սենատորները կաշխատեն հերթական այսպես ասած քաղաքական process-ը Ուրուգվայում անելու համար Բրազիլիայում կարողացա հանդիպում ունենալ գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ բրազիլահայ որոնք դրանք բավականին ակտիվ են եւ ցանկություն են հայտնում առաջիկամ նաեւ նոր ծրագրեր անել Արցախում։ Նույնը եւ կարող եմ ասել Արգենտինայում հանդիպեցի մի շարք հիմնադրամների եւ կազմակերպությունների հետ։ Բոլոր կազմակերպությունների հետ Արգենտինահայ համախմբող Մարմին Գոյությունի ԻԱՌ-ը, որտեղ բոլորը ներկայացական կազմով ներկան իրենց հետ հանդիպեցի եւ քննարկեցինք նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ եւ քննարկեցինք նաեւ Արցախի ներկայիս իրավիճակը։ Գիտեք, բաներ կան, որ մենք չենք կարողանում ասել ուղիղ տեքստով հերրու հերավորությունից բաց հարթակներով, բաց լատվությամբ եւ այս տեսակ փակ հանդիպումները, այս տեսակ տետատետ ուղիղ աչքերի մեջ նայելով եւ մարդկային պար շփումները թույլ են տալիս մեզ խոսել իրականում, քննարկել, երկխոսություն ծավալել եւ գտնել լուծումներ։ Բաներ, որոնք փագեն բաներ, որոնք հնարավոր չի ասել հրաապարակային, մենք այսպես կարողանում ենք իրար այդ քննարկումներով ասել եւ գտնել լուծումներ եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք այնպիսի մի շրջանում ենք ապրում ժամանակաշրջանում, որ պետք է հրաապարակայնությունը մի քիչ պակասացնենք եւ աշխատենք լուր եւ տանկ արդյունքներ, տանկ կոնկրետ արդյունք գործի տեսքով եւ քիչ խոսենք, քիչ հրաապարակայնացնենք ամեն ինչ, որովհետեւ դա է կարծես թե այսօր մեր արժեք ծառացած ժամանակաշրջանի մարտարավերը։ Ինչպիսին եք տեսնում Արցախ Սփյուռ հարաբերությունների հետագա ընթացքը, ինչ խնդիրներ, ծրագրեր եւ անելիքներ կան այս ուղությամբ։ Արցախ Սփյուռ հարաբերությունները կարող եմ ասել, որ գտնվում ենք ուղիղ կապի մեջ, շփվում ենք ուղիղ մեր Սփյուռքի հայամանքների եւ գործընկերների հետ, ստեղծել ենք բավականին կայուն նոր կապեր, կարծես թե ինչ որ բան նաև սկսում ենք դնել նոր ընթացքի, նոր հունի մեջ, թարմացնել բոլոր հարաբերությունները, շփումները եւ ստեղծել նոր, այսպես ասած, ցանցը Սփյուռքյան, որտեղ ունենք հստակ գործընկերներ եւ ունենք հստակ բաժանում, թե օրինակ որ հարցով, որ կազմակերպությունը կամ որ անհատը կարող է ավելի շատ աջակցել եւ օգտակար լինել Արցախի հարցին, Արցախի դատին, Արցախայությանը, Արցախում ապրող մարդուն, Արցախի տնտես տնտեսությանը, Արցախի կրթությանը, Արցախի գյուղատնտեսությանը, Արցախի գյուղերին, այսպես ասած, բոլոր բաժանումներով գոնե իմ մտքում, գոնե իմ աշխատանքային համակարգչում կամ ֆայլերում հստակ են հասարակատերերը եւ այսպես ասած հասար հասը առաջ են գնում։ Կարող եմ մի բան ասել, Սփյուռքը Արցախից ակնկալում է կոնկրետ ծրագրեր, կոնկրետ ոլորտային, ամեն մեկը իր ոլորտով, ամեն մի կազմակերպություն կամ անհատ գտնում է իրեն որտեղ է ավելի հարմար կամ ավելի, այսպես ասած, սրտամոտ եւ պատրաստական է աջակցելու։ Հիմա ես նաեւ աշխատում եմ դրա վրա, որ գոնե այս վերջին այցի հետ կապված Հարավային Ամերիկա ունեմ պայմանավորներ, թե որ կազմակերպությունը կամ որ անհատին որ ոլորտն է հետաքրքիր եւ ոլորտային տալիս ենք իրենց առաջարկներ համագործակցելով տվյալ ոլորտի գերատեսչության եւ նախարարի հետ Արցախի կառավարության կազմելով ծրագիր եւ փոխանցելով իրենց։ Իրենք ավելի շատ պատրաստական են աջակցելու փոքր միջին ձեռնարկատիրական ծրագրերին, անհատներին աջակցելու նոր աշխատանք եւ աշխատանքային միջավայր կամ գործիքներ ձեռք բերելու ծրագրերին, կրթական համակարգին, գյուղերում ապրող բնակիչներին, գյուղատնտեսական ծրագրերին, այս ծրագրերը, որ վերջերս իրագործել եմ իմ նախաձեռնությամբ գյուղացիներին տրամադրելով անասնագլխականակ բավականին մեծ ողջավորություն առաջացել նաեւ այդ համայնքներում եւ իրենք էլ ցանկություն ունեն ներառվելու այս ծրագրերում։ Հիմա այժմ գտնվում ենք հստակ ծրագրերի մշակման եւ բանակցությունների փուլում։ Ասածս ինչ է, կա հստակ եւ հսկայական աշխատանքային դաշտ, աշխատելու Սփյուռքի հայամանքների հետ, անհատների ու կազմակերպությունների հետ եւ մենք այդ ուղու վրա ենք բոլորով Արցախի կառավարության ամբողջ թիմով, նախարարներով, աշխատակազմով, Արցախի նախագահի աշխատակազմով, Արցախի նախագահի միուս խորհրդականների հետ համատեղ փորձում ենք կապերը ամրապնդել եւ համատեղ ծրագրեր ներկայացնել։ Մեր համար մեկ ուղենիշ կա Արցախահայությունը, տեղահանված բնակչությունը, պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրենց հոգսերը ամեն օր պակասեն, որ իրենց համար բացվեն նոր հորիզոններ, նոր կրթական կամ աշխատանքային միջավայր եւ այդտեղ սփյուռքայությունը եւ սփյուռքը եւ ցանկություն ունի ներառվելու եւ կամք ունի ներառվելու եւ նաեւ մեր գնահատմամբ մենք իրենց կարիք ունենք այդ հարցերում նաեւ Այսքանը շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ ձեր տաղավարում հյուրընկալվելու, հարցազրույցին մասնակցելու եւ կոչս է բոլորին ամեն օր մտածել, թե ինչով կարող ենք մեկ հոգու, մեկ ընտանիքի կամ մեկ անձի հոգս պակասացնել եւ ավելացնել նրա մոտ Արցախում ապրելու, արարելու, կյանքը շարունակելու, երեխաներ մեծացնելու կամքը եւ ցանկությունը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի հանրապետության նախագահի Սփյուռքի հարցերով խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանը, ում հետ անդրադարձել էինք Արցախ-Սփյուռք հարաբերությունների ներկա ընթացքին ու տեսլականին։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։